أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, na svim neizmjernim blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa. Neka je salavat selam njegovog miljeniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porucu, na plemenita sahabe i na sve vjernike od Adama alaihi salama pa do sudnjega dana. Imate selam od Hafiza Kenana koji je dobio doktorsku preporku da se ne kreće puno van svoje kuće zbog stanja u kojem je trenutno, pa inšallah ja ću pokušati da ga večeras ako Bog da zamijenim. Jedne prilike su rekli Hasan al-Basriju, velikom tabinu, pobožnjaku, o šejih, ti nama držiš predavanje i stalno nam nešto vaziš i pričaš o islamu. I stalno nam govoriš nešto o našoj vjeri. Međutim, mi ništa od tih tvojih predavanja ne, ne možemo da usvojimo. Ništa ne dolazi do naših srca zato što su naša srca zaspala. Kaže njima Hasan al Basri, kaže, kamo sreće da su vaša srca zaspala. Vaša srca su mrtva. Ono srce koje je zaspalo možda će se nekada probuditi. A ono srce koje je mrtvo sigurno se nikada probuditi neće. Činjenica da vi dolazite u tabački mešit kontinuirano. Činjenica da u ovakvim okolnostima i po ovakvom vremenu gledano sve ukupno nastojite doći po jednu mrvu znanja, nešto novo saznati o svojoj vjeri i to primijeniti u svome životu. Ako Bog da govori da ste vi vlasnici ne, pospa, ne pospanih, ne mrtvih srca, nego srca budnih i srca živih i srca svjesnih Allaha Đelešanuhu. Molim gospodara da u Kabuli naša druženja, redovna druženja, sastanju u tabačkom mešidu, da to budu mjesta na kojima kontinuirano, redovno stičemo novo znanje koje primjenjujemo u našem životu i što je najvažnije, inšallah, da to budu mjesta, da to budu trenuci koje ćemo ako kad pogledamo na sudnjem dan, kad se osvrnemo i pogledamo svoja djela i vidimo neke svijetle tačke i onda mognemo reći, kaže, e to su oni trenuci četvrtkom kad sam dolazio u tabački mešit, kad sam dolazio poznanje, kad sam se sjećao Allaha, kad sam donosio salavate na Muhammeda sallallahu alaihi i sada sam ponosan što imam s čime da stanem pred Allah Prije nego što proučimo, pročitamo večerašnji hadis, kao što smo običajili da se dobom i fatihom sjetimo imama Buhari i dalila lila fatih I dalje smo u knjizi koja govori o abdestu, poglavlje je pomaganje drugome pri uzimanju abdesta. Prošli put smo se dotakli te teme a danas ćemo ako ovo čitati drugi hadis iz, iz tog poglavlja. حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد Pričao nam je Amr ibn Ali, njemu Abdul Wahab koji je rekao da je čuo Jahja ibn Sa'ida da, da je kazao قال أخبرني سعد ibn إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة ابن المغيرة ابن شعبة Obavijestio me Sad ibn Ibrahim da mu je saopćio Naf ibn Džubeir ibn Mutim da je čuo Urbu ibn Mugiru ibn Šobeta gdje prenosi od Mugire ibn Šobe. Juhaddisu anil Mugirat ibn Šobetu أنه كان مع رسول الله صلى الله fi seferin u ennehu وأنه li لحاجة lehu. Mugir ibn Šobe, jedan poznati ashab, prenosi da je bio sa poslanikom, alaihi salatu wasalam, na jednom putovanju i da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam otišao na stranu da obavi svoju prirodnu potrebu. وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتبضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i obavio svoju potrebu i vratio se među narod, Mugire mu je kasnije polijevao vodu za abdest. On je tada, sallallahu alaihi wasallam, uzeo abdest, opravši svoje lice i ruke, dok je glavu potrao samo vlažnom rukom, a tako je potrao, odnosno učinio je mes po svojim mestvama. <clears throat> Ovaj hadis nam govori nekoliko značajnih i bitnih stvari. Prva stvar, kada ovaj hadis pročitamo i prvo što nam naupada jeste poruka koju mogu uputiti, dragi brate, poštovana sestro, budi ponosan na svoju vjeru. Budi ponosan na svoju vjeru, budi ponosan na svoj islam. Subhanallah. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ide na putovanje. Propisan je abdest, propisan je namaz. Ali toliko je ta vjera uzvišena i toliko je ta vjera u isto vrijeme jednostavna i lahka. Da Muhammed alaihi salatu wasallam bez posebne potrebe skraćuje ono što je obavezno da uradi. Inače na putovanju uzima skraćeni abdest, uzima samo farzove abdesta. Već smo ranije tako govorili da su farzovi abdesta oprati lice, oprati ruke do iza učiniti mes po glavi i oprati noge. Kolika je mudrost ovoga hadisa možemo samo da razmišljajući, čitajući hadis više puta zapravo to dokućimo. Prva stvar, poslanik Ali Salatu Veselam bez neke velike potrebe ne želi da troši vodu, jer su na putu. Znači odmah strategiju pravi unaprijed razmišlja, pravi plan kako će vodu koju imaju sa sobom da potroši. Tako vjernik uvijek u svom životu pravi planove za unaprijed. Pravi, pravi planove za budućnost. Ne, ne srlja glavom bez obzira u budućnost, nego uvijek razmišlja šta ga sutra očekuje. Kako će postupiti u situaciji koja ga već sutra očekuje. I poruke ovoga hadisa su sa jedne strane mnogo mnogoborone, a s druge strane da se osvrnemo samo na jedan ili dva aspekta ovoga hadisa, bit nam puno korisnije kako bi smo ako da se koristila od ovoga hadisa. Kao što znate na putovanju, kada insan putuje, dozvoljeno mu je i čak mu je poželjno Allah Đelšanu od njega traži, obavezno mu je da koristi olakšice po pitanju srećivanja namaza, po pitanju vidimo uzimanja abdesta i svega ostaloga. To zapravo samo ukazuje na jednu, na jednu činjenicu, na jednu istinu koju mi kao muslimani treba zapravo da prihvatimo i da spoznamo kada je naša vjera u pitanju. Vjera Islam zapravo, draga braćo, je vjera lahkoći. Vjera jednostavnosti. Nije to vjera koja od nas traži da sav svoj kapacitet, sva svoja razmišljanja u usmjerimo toliko na hiret da zapravo zaboravimo da smo na dunjalku. Zamislite da su vodu potroši poslanik sallallahu alaihi ve sellem uzmanje svih sunneta, svih adaba, abdesta i da im se ništa ne ostane, ništa ne ostane za piće. Tako danas, nažalost, neki muslimani poimaju svoju vjeru. Pogrešan raspored prioriteta, draga braću, nas dovodi do toga da zaboravljamo mjesto na kojem živimo. I kada to zaboravimo, da nam je teže raditi za svoj ahiret. Ima mnogo muslimana, draga braću, koji čita dunjaluk svoj provedu u borbi sa vjerom. Umjesto da je provedu, da provedu svoj život na dunjalku, u borbi za vjeru. Zašto? Zato što nisu ispravno spoznali inne dine jusrun. Doista je ova vjera lahka. I nemojte da se na poseban način nadmećete s vjerom. Poslanik sallallahu alaihi wasallam skraćuje namaz, skrati ga i ti. Uzima skraćen abdest, uzmi i ti skraćen abdest. Ne moraš puno komplicirati svoju vjeru. Ne moraš puno otežavati sebi život i život drugima. A u isto vrijeme, kao što je naša vjera lahka, kao što je jednostavna, kao što su šarijatski propisi praktični, da se primijene u novom našem životu. Allah Đelšanu to potvrđuje u Kur'anu i kaže وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ U vjeri vam ništa teško nije propisao. Za svakoj situaciji ti možeš naći sebi olakšicu, možeš naći neku olakšanu kako da to uradiš ako nisi u stanju potpuno da to izvršiš. U isto vrijeme kao što je naša vjera lahka i jednostavna. U isto to vrijeme budi ponosan što imaš vjeru koja je najuzvišenije što na Dunjalku postoji. Onaj ko spozna to uistinu zna. ona ko je spoznao Islam to uistinu zna. Kada bismo mi istinski spoznali ko je naš gospodar, kada bismo istinski spoznali ko je naš Resulullah, poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, mi bismo danonoćno uzdignute glave hodali po ulicama. Nikada se nikoga ne bi zastidjeli na putu. Nikada se selama ne bi zastidjeli. Nikada se naši mahareme ne bi zastidjeli. Bilo čega što je dio našeg identiteta mi se ne bismo zastidjeli. Ali fali nam te spoznaje, draga braća. Vjera Islam je lahka. Ona koju musliman zna da u svome životu nema problema sa izvršavanjem šerijatskih propisa. U isto vrijeme zna da je on zapravo pripadnik najuzvišenije vjere, odnosno one vjere s kojom je Allah Đelšanuhu jedino zadovoljan. Kako to znamo? Zato što je Allah Đelšanuhu, gospodar svih svjetova, nama dao muđizu. Dao nam je muđizu i dao nam je zapravo nadnaravnost u našim domovima, u našim kućama, koja uglavnom koja uglavnom stoji u našim rafama, polcama i kupi prašinu. A mi toga nismo ni svjesni. Zapravo šta krijemo u našim kućama? Subhanallah. Gospodare preko Kur'ana i Kerima i preko hadisa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem do sudnjeg dana uzdigo ovu vjeru. I mi često bježimo te činjenice. Često izbjegavamo te stvari. Samo ću vam jedan primjer navesti. Želim da vam napravim komparaciju. Islam je u isto vrijeme jednostavan, ali u isto vrijeme je nešto uzvišeno čime treba da se ponosiš više razmišljati o Kur'anu, više razmišljati o hadisma Muhammeda sallallahu alaihi wasallam će doprinijeti da se razvijemo svijest da smo zapravo počašeni, neizmjerno blagodati što smo muslimani. Mi svi znate, pretpostavljam, znate svi zadnjih šest sura Kur'ana. To su najkraće one sure koje većinom učimo na namazima. Kada insan malo razmisli o rasporedu tih sura, zapravo uvidi smisao i veličinu i nadnaravnost muđize koju zapravo imamo u svojim domovima, u svojim kućama, a koju ne čitamo tako često. I zato se, zato se pitamo gdje nam je dostojanstvo otišlo. Mušnici su u Medini, odnosno u kada je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam s objavom, nasuali da na sve moguće načine spriječe njega da svoju misiju širi. Na svaki mogući način. I dolazili su oni kod su poslanika sallallahu i oni bi predlagali razne stvari kako bi ga samo spriječilo u njegovoj misiji. I kažu tako s jedne prilike došli, kažu oni Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem, kaže Muhammede, hajde ovako da se dogovorimo. Jedan dan ili jedan mjesec ili jednu godinu, znači određen jedan vremenski period. Mi ćemo da obožavamo vašeg Boga, a vi ćete dan, godinu ili mjesec obožavati našeg Boga. Oni predlažu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. I onda dolazi ajet gospodara gdje kaže Kul ja ejuhel kafirun. Reci o Muhammede tim nevjernicima. O nevjernici. La e'abudu ma ta'budun. Ja obožavati neću to što vi obožavate. Wala entum abidune ma e'abud. Niti ćete vi obožavati ono što ja obožavam. Odnosno onoga koga ja obožavam. Wala ene abidu ma abetum. Niti ću ja obožavati to što vi obožavate. Potvrđuje. I onda dolazi ajet koji zapravo završava tu raspravu i kaže gospodar Lekum dinu kumu din I reci Muhammede Boži poslaniče, reci vama vaša vjera, meni moja vjera. Subhanallah. Kada postaneš svjestan svoga identiteta, kada budeš siguran da imaš jasnu, čvrstu vjeru, da imaš vjeru kojom se možeš ponositi, a da onaj drugi ima svoju vjeru s kojom on može da radi šta god hoće, znaj da tada dolazi pomoć od Allaha. Sljedeća sura jeste Iza nasrullahi wal Tek kada razviješ identitet o svojoj vjeri, znaj da dolazi pomoć od Allaha Želšanhu. Dok god ne budeš bio svjestan da je tvoja vjera tvoj prvi identitet, identitet koji te štiti, Allahova pomoć doći neće. Kada to spoznaš, kada kažeš moja je ovo vjera, ja sam musliman, toga se ne stidim, ti budi šta god hoćeš. Predstavlja se kako god hoćeš, tek tada će ti kada budeš takvog razmišljanja Allah pomoć svoju poslati. Kako završava sura? Nasr sura iza džaje. Innehu kane tawaba. Allah doista mnogo teubu prima i grijehe oprašta. Kome oprašta? Svim, ljudima da li prašta? Ne, ne prašta onima koji skrenu totalno sa njegovog puta, onima koji su skroz u zabludi. Ne prašta onima koji su skroz skrenuli sa pravoga puta i iz obijesti ne žele da se vrate Allahu Đelešanu. Kako to znamo? Sljedeća sura počne Tebet jeda ebi lehebi u teb. Subhanallah. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Amidža Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jel mu koristilo što mu je Amidža bio? Nije mu Do sudnjeg dana vječno je proklet u i Kerimu. Iako Allah mnogo prašta i pokajanje prima. Ne koristi, ne koristi mu što je bio rod, što je rođak bio poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Onda se vjernici zastrašuju. Pitaju se, pa ima spasa za nas, ima nade za nas, kako mi da se izvučemo. Prestrašuje se dok čitaju suru leher, dok vide kakva strahota će da slijedi Amidžu Božeg poslanika, alaihi salatu wasalam. Zadnji ajet u toj suri završava Fi džidiha hablum mesed na njenom vratu će, kaže, biti uže od vatre, vatreno uže. Kada te ajte pročita prepadnjec i zapita se, pa kako da se ja spasim od ove tegove, od ove kazni? Ako je Amidža Allahov poslanika ovako stradao, šta da ja radim? I onda Allah šalje odgovor, o vjerniče, o muslimanu, ako želi da se spasiš od ove kazne, ako želi da se spasiš od ovoga proklestva, kul huvallahu ahad. Reci, Allah je jedan. Subhanallah. tu je dalje kuranski recept. Reci Allah je jedan. Kada posvjedočiš Allaha, onda ćeš naići na probleme, na belaje, na iskušenja. Naićeš na šeitanska iskušenja i na zavidnike od ljudi. Ali onda ćeš ti reći Kul e'udhu bi rabbil feleku, kul e'udhu bi rabbin nas. Tražim zaštitu od Allaha, protiv zla šeitana, tražim zaštitu kod Allaha, protiv zlih zavidnika i onda će ti Allah Želšanu poslati svoju zaštitu. I zadnji ajet sure, kul e'udhu rabbin nas, sure nas, završava kako? Minal džinneti nas od tražim od Allaha zaštitu i od džinskih spletki i od ljudskih spletki. ne džinneti van nas. Kada budeš ubijeđen da ti Allah štiti i od ljudskih, i od džinskih, i od bilo kakvih drugih spletki, onda možeš da kažeš Alhamdulillahi rabbil alamina rahmanir rahim. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, milostivom samilosnom i iznova da ponovo učiš Kur'an. Kada bismo na takav način čitali Kur'an koji stoji u našim kućama, u našim policama, vjerujte da bismo povratili svoje dostojanstvo koje nam prijeko treba u današnjim, današnjim trenucima. Tome nas uči zapravo hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tome nas uči. Naša vjera je jednostavna, ali naša vjera je uzvišena. I nemojte da se stidimo svoje vjere. Nemojte da budemo od onih koji zapravo od svoje vjere imaju samo one trenutke kad su u džami. A da ne budu od onih koji svojoj vjeri žive 24 sata, u 24 sata na dan. I svaki dan u i svaki dan u godini. Istinski musliman je onaj koji je svoj život poklonio Allahu Đelešanuhu. To je prva poruka hadisa, draga braća. Druga poruka je tiče se fikske naravi. To ću samo kratko da vam ponovim. Vezano je za e, propis mesha, mesha po mestvama, odnosno po čarafama. Tu je Havskenan vama lijepo objašnjavao nekoliko puta. Samo ću se kratko vratiti na to. E, ni po jednom mesebu, znate, draga braće, poštovane sestre, nije dozvoljeno uzimati mes po čarapama kakve mi čarape danas koristimo. Znači to smo absolvirali. Ni po jednom mesebu, znači nije dozvoljen mes po čarapama kakve se danas koriste. Zašto? Zato što čarape koje se spominju u hadisima zapravo nisu čarape koje mi danas koristimo. Ove čarape koje mi koristimo su e, propuštaju vodu i imaju na sebe gumu koju ako biste skinuli čarapi više ne bi mogli same da poseb stoji. Čarape u vrijeme ashaba i poslanika Muhameda alaih su bila čarape koje su bile deblje, koje su same mogle da stoji, u kojima se moglo hodati čak i 4 km. Znači to je fikski propis. Čarape u kojima možeš hodati 4 km su kao debele čarape po kojima možeš činiti mesak. A ove naše čarape današnje, vjerujte, ne biste mogli ni 100 metara prohodati, da, a da ih ne biste poderali. E, u Hanefijskom mesebu također ovo pravilo važi. Samo ću vam kratko, kratko pročitati Ebu, mišljenje Ebu Hanife i mišljenje njegovih najvećih učenjaka mama Ebu Jusfa i Muhameda. Znači Ebu Hanife je rekao da je dozvoljen mes po čarapama ako budu prekrivene kožom. Znači vraćamo se zapravo da to nisu čarape kakve, kakve su danas, nego možemo reći da su to mes, mestve. Jer meste su uglavnom od koži. A Ebu Jusuf i Muhammed smatraju da je dozvoljen mes po čarapama ako budu debele, neprovidne, tako da ako se naspije vode i po njima noga ostane suha. Ako danas takve čarape postoje, recite da ih kupim. Ali ako već neko ima potrebu, ovo možemo vrlo jednostavno da pojasnimo. Ima ljudi, ja znam čovjeka jednoga koji u ovim hladnim zimskim uvjetima svaki dan radi na otvorenom. I pita me, kaže, mogu li ja da uzimam abdest da čini mes po čarapama? Ja mu kažem ne možeš, zato što je propis sa četiri pravne škole takav i takav. Pa šta da radim? Reku vrlo jednostavno. Kupi sebi mestve, kad kreneš na posao uzmi abdest i obuci mestve i onda kad budeš kasnije treba uzimati abdest, samo čini mest po mestvama. Jel jednostavna stvar. Kogod ima potrebu da uzima avdest da abdest po čarapama, odnosno po, čarapama ili po e, da, da ne skida čarape, da ne može da već u zimskim uvjetima ili nekih drugi razloga radi bolesti, da uzima avdest e, direktno po nogama, neka sebi kupi mestve. Mest po mestama je sunnet. I to je, to je regularna stvar. Znači to pitanje se već nekoliko puta ponavljali i zajedno sa Hafzom Kenanom. Vrlo važna poruka iz ovoga hadisa jeste, s time će ako završiti. Mugire ibn Šobe koji se spominje u ovom hadisu, draga braću, poštovani sestre, jeste jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam koji ima nekoliko lijepih ovako događaja, lijepih stvari se veže a kao i za svakoga ashaba. Ali ovaj ashab, kao što vidite u ovom hadisu, on je bio od onih koji je automatski, bez potrebe da mu neko kaže hajde učini to i to, požurio da učini hizmet Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. A sahabi su, draga braćo, bili takvi. Imali su takav edeb, da im nije bilo potrebno i nije trebalo govoriti hajde uradi to i to, hajde uradi to i to. Oni su se natjecali koji će više da pomogne Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji će više da pomogne svoju vjeru, koji će više da učini za islam. A danas simptom nas bošnjaka veliki problem jeste što imamo često traženje izgovora i što uvijek kažemo nemoj samo mene, nemoj samo mene, bilo koga drugog nemoj samo mene. A sahabi nisu bili takvi. Oni su istinski nastojali da se natječu u dobru i da dobro čini. Kada govorimo o edebu ashaba prema poslanik sallallahu alaihi sallam, to je, draga braćo, poštovani sestre, vrlo bitan moment iz sire Muhammeda a.s. Zašto? Zato što se zapravo mi kroz te primjere odgajamo. Mi se kroz čitanje tih primjera i, kada gledamo kakav, neko, kakav su odnosa sahabi imali prema Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, mi zapravo možemo sebe da usmjeravamo i sebi da kažemo aha, radi ovako, nemo radi onako. Zašto? Zato što imamo konkretne zapravo primjere na papiru koji nam govori kakvi su oni bili i kako su postigli to da budu najbolja generacija. Pošto smo u mjesecu Muhameda sallallahu alaihi sallam, mjesec njegovog i rođenja, njegovog preseljenja, mjesec u kojem trebamo više da se posvetimo razmišljanju o poslaniku sallallahu alaihi sallam, samo stvar, par stvari da kažem o tome edebu koji nam i tekako, fali kada je u pitanju Muhammed sallallahu alaihi ve Koliko o tome ne razmišljamo, zapravo najbolje govori činjenica koliko mi našeg poslanika alaihi spominjemo. Kada neko nekoga voli, on njega stalno spominje. I vidjet ćete ljude, i starije i mlađi, pa im se desi neko iskušenje, pa vide nešto, nešto vide situaciju neku na putu, pa nešto im se zadesi neka bol ili bilo što drugom se desi, prva stvar koju radi, on kaže Allahume salli ala ala ali Muhammed. Ljudi su sebe odgojili tako da u teškim situacijama, kada vide neki ibret, spominju poslanika sallallahu alaihi sellem. I tako se razvija ljubav prema njemu, stalno ga spominjući. Poslušajte ovo, draga braća, Jedna stvar o kojoj vrlo malo razmišljamo. U Kur'ani Kerim Allah Đelšanu kaže Inna Allahe wa melaiketahu yusalluna ala nabi Ovaj ajd stalno citiramo. Momci ga slušaju na hudbama, na džumama, ali da li kad istinski razmislimo o tom ajetu? Subhanallah. Kaže Allah u Kur'ani Kerimu Doista Allah, Allah potvrđuje Doista Allah i meleki donose salavate na poslanika dolose Allah i meleki salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa gospoda nastavlja ja ejuhellezina amenu sallu alejhi ve sellimu taslima pa ovo vjernici ovi koji vjerujete pa i vi šaljite mu salavate i salame u istinu to radite Allah i poslanik donose salavat, Allah i meleki donose salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte te veličine draga braća. Ako oni to čini, ako Allah gospodar svih svjetova na salavatima donosi spominje svoga poslanika alejhi salatu selam, pa šta mi treba da činimo? Kako mi prema tome da se ophodimo? Koliko mi salavata dnevno da učimo? Kako da se odnosimo prema našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Pogledajte kakav Eden Gospodar iskazuje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za sve poslanike. Allah u Kur'anu je rekao: "Ja Adem, ja Nuh, ja Ibrahim, ja Musa, ja Isa." Samo za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nikada nije rekao: "Ja Muhammed." Nije ga nazivao po imenu, nego ga uvijek vezao uz, svoje ime. I onda bi govorio: "Ja Rasulallah, ja ejuhen nabi, ja ejuhel mudessir, ja ejuhel muzammil." Subhanallah. Edeb gospodara svi svjetova prema Rasulullahu. Koliko smo mi daleko od toga? Subhanallah. Da vam ispričam jednu priču koja se prenosi iz osmanskog perioda koja lijepo govori o tome kako zapravo je bilo ljudi koji nisu iz generacija shaba i tabiina, a koji su poštovali ime našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Mi često se pozivamo na to i govorimo ti su ljudi davno živjeli. Oni su nekada davno bili prije nas i lako je njima bilo da budu tako čvrsti veri kad su imali kod sebe poslanika, pa su imali kod sebe asabi, pa su imali kabine. Uvijek se nekako pravdamo time. A zapravo nismo svjesni da u našem današnjem vremenu ima ljudi koji tako istinski, na isti takav način izgaraju za poslanikom sallallahu alaihi Budite uvjeđeni da ima takvih ljudi kada vidite, kada upoznate ili kad makar čujete da ima takvi ljudi, onda shvatite da nemate nikakvog opravdanja i da nemamo nikakvog opravdanja što nisu makar zehra od toga, što nisu makar malo od toga. Prenosi se da je u Osmanskom carstvu bio jedan halifa koji je izrasto mnogo volio poslanika sallallahu alaihi sallam, i koji je bio doista mnogo pobožan, bio Allahu odan. Zato jeste Osmansko carstvo imalo takve, uspone. Tako im Allah podario takve veličanstvene pobjede. Sve dok su bili Allahu odani tada im je pobjeda dolazila. I taj halifa je mnogo volio poslanika ali salatu wasalam, imao je u svom dvoru jednoga vezira. A taj vezir je stalno bio uz halifu i kako je vezir uvijek bio uz halifu, vezir bi e, dovodio svoga sina zajedno sa sobom na dvor. Taj njegov sin bi vazda hizmetio oko halife, šta god bi trebalo pomagao bi i nas, pokušavao bi da na svaki mogući način pomogni halifi, veziru i svima ostalima tu. Bio lijepog edeba, lijep odgojen dječak. I uvijek bi pošto se, a zvao se Muhammed, taj dječak. I halifa bi uvijek rekao, kaže, Muhammed, otiđi mu radi to i to. Muhammed, otiđi mu radi to i to. Muhammed, daj me poslušaj ovo, hajme me poslušaj ono. Halifa bi uvijek nešto tražio dječaka, a dječak bi sa radošću to prihvatao. Baš je volio da pohizmeti halifi muslimana. Jedne prilike halifa dođe i kaže, kaže, sine tog i tog, otiđi mu radi to i to. Dječak na prvi pogled navikao da ga zove po imenu, ali se prvi pogled malo prepane da li je učinio neki prekršaj, da li je prijestup neki učinio, posluša on halifu, ali ga počne mučiti misao, da li sam nešto pogriješio, da li sam nešto zgriješio, pa me halifa nije po imenu zovno. I kaže on, kada je došao na večer kući, kaže, babo, koji je bio vezir, znači, kod na dvoru halifa, kaže, babo, hajde pitaj sutra halifu, mene si da ga pitam, pitaj ga, da li sam nešto pogriješio, da li sam, neki, da li sam neku uvredu mu iznio, pa ne, nije me danas nazvao po imenu, kao što me inače naziva. Nego me rekao, kaže, sine tvoj. Zašto je to tako učinio? Vezir dolazi sutra kod halife i kaže mu, subhanallah, kaže halifa veziru, nasmije se nakon što me prenio vezirove, dječakove riječi, kaže mu, drago mi je da tvoj dječak takav ima odnos prema meni. Drago mi je da mu je stalo do mog odnosa prema njemu. Ali ne treba ništa da se sekira recimo da se ne brine da ništa nije pogriješio već u istinu ja kaže od kada sam postao punoljetan nikada u svome životu nisam spomenuo ime Muhammed a da nisam abdest imao Jučer im se nešto desilo, pa nisam imao abdest u trenutku kad sam tvog sina zatrebao. Pa me bilo stid Allaha i stid poslanika. Sallallahu alaihi sellem, da kažem Muhammede radi to i to, a da nemam imen, da nemam abdesta, da spomenem njegovo ime, a da abdesta nema. Subhanallah. Kakav edeb, velikana islamske države prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Samo ćemo još dva primjera ashaba navesti da pokušamo da u ovom mjesecu malo više razmišljamo o poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da razvijemo u svojim srcima osjećaj ljubavi prema njemu sallallahu alaihi wasallam. Jedan asab po imenu Hubejb ibn Adi, mušnici su odlučili da ga pogube, skratit ću tu priču, samo da vam jedan detalj iznese tu. Odlučili su da ga pogube i prije nego što su ga pogubili, Trajala, trajala je ta, ima taj događaj, se navodi u knjiga, možete ga nas cijeli, a ovaj mi je detalj vrlo bitan da vam ga prenesem. Da zapravo vidimo kakva su to, kakva su to bila srca u grudima tih insana. Kako su oni uspjeli da na takav način vole Allah, Allahovog poslanika, salatu Pitaju mušici koji hoće da ubiju Hubejba nakon što je odbio da se, da se prikloni njihovoj veri, nakon što je odbio da napusti Muhameda sallallahu alaihi sallam kažu kaže Hubejbe, dobro, sad ćemo te pogubiti. Ali reci nam samo jednu stvar. Prije nego što te pogubimo. Kaže, da li bi ti volio da se nalaziš sada zdrav, siguran, u okruženju svoje porodice, u rahatluku i miru, a da je poslanik taj to za kojega ti tvrdiš da je poslanik, da se nalazi na tvome mjestu. Da li bi ti Hubejbe volio, znači da si kod da si siguran, a da je poslanik tvoj ovdje na tvom mjestu? Subhana, poslušajte odgovora. Hubejb radijallahu anhu kaže, tako mi Allah, tako mi Allah ne bi volio da moga poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jedan trn ubode u zamjenu da ja budem siguran među svojom porodicom kod svoje kući. I na kraju su ga pogubili. To je draga braćo ljubav koja takve posljedice nosi. Mi danas od nas se ne traži da mi na takav način žrtvujemo se za islam. I to se nama ne može dogoditi. Zato što mi nismo ashabi, ali mi možemo dati svoj maksimum, svoj doprinos da zapravo slijedimo poslanika alejhi salatu vesselam, sad ću vam reći kako. Još jedan primjer da navedem, da pokušam da, do u vašim srcima potaknem razmišljanje o ovim danima poslaniku alaihi salatu wasalam. Ebu Bekr putuje s poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi salam do Medine, čine, čine i zajedno njih dvojica idu. I kako su bile na putu, imali su samo e, male, izvore vode, odnosno nisu imali puno tekućine da piju. Kako već nekoliko dana su putovali i čuvali su, štijedili su ono što su imali kod sebe. Jedni, kada su već bili dosta i žednjali, kaže ni dvojica, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, Ebu Bekre, žedan sam. Imamo ništa da se napijemo vode. Kaže Ebu Bekre, kaže, imamo Boži poslanić, ostalo je nešto malo vode u našoj bočici. Kaže, hajde da se napijemo. Kaže, pi ti Ebu Bekre. Kaže Ebu Bekr, ne Boži poslaniće. Ti ćeš se prvi napiti. Ti si Allahov poslanik, želim da se ti prvi napiješ. Uzme Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam tu bočicu s vodom i pije tu vodu, a Ebu Bekr prenosi i dalje priča, kaže Subhanallah. Dok sam gledao poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako pije, i ja sam se zasitio. Subhanallah. Ebu Bekr kaže, dok sam ga gledao kako pije vodu, i meni je žeđi nestalo. Subhanallah. Da li mi ovako srce u grudima imamo? Gdje je naša ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam? Na koji način zapravo mi njega danas da slijedimo? S tim ću završiti, draga braća. Mi Muhameda sallallahu alaihi sallam danas ćemo slijediti samo sa jednom stvari. Pored toga što ćemo ga se redovno sjećati u salavatima. Slijedit ćemo ga na način takav da zapravo mi budemo oni koji nose svjetlo poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam. Da ga pronosimo među ljudima. Ali na način da ljudi zapravo kažu pogledajte on je sljedbenik Muhameda alaihi i ja zaista volim toga Muhameda zato što ga on na takav način predstavlja. Veliki je problem, draga braćo, kada neko tvrdi da je sljedbenik poslanika, ali selam, a ljude svojim postupcima odvraća, od drugih ljudi. Molim gospodara da nas počasti da budemo od onih koji se istinski, istinski okrenu sunetu poslanika Muhameda sallallahu alaihi sellem. Da budemo od onih koji će istinski, iskreno čitati hadise Muhameda alaihi salatu i primjenjivati te hadise u svome životu. Da budemo od onih koji će nastojati da poslanika sallallahu alejhi ve sellem vole istinskom ljubavlju da spoznamo zapravo da nam niko preče od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem nema. Jer kada dođemo na sudnji dan, kada stanemo pred Allaha dželešanuhu i kada kaže kada vidimo te strahote i teškoće tog prizora, jedino što ćemo moći učiniti biće ja Resulullah čini šefat za mene kod Allaha dželešanuhu. A kako ćemo imati obraza? Kako ćemo imati kako neće imati stida da to kažemo ako u ovom životu na Dunjalku mi nismo radili za njega i za njegovu vjeru. Molim gospodara da nas počasti da ove stvari istinski razumijemo, da budemo od onih koji hadise poslanika sallallahu alaihi ve sellem čitaju sa ljubavlju u srcu, da Kur'an bude naša vodilja u našim životima i da zapravo nastavimo tražiti znanje na svakom koraku, na svakom mjestu, pa od koga god, od koga god to znanje sticali. Amin. Da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا ورسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الرحمن الرحيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة